بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا rasullarning birinchisi nuh alayhissalom u kishini alloh taolo nuh alayhissalomning qavmiga jo'natdi ular solihlar yaxshi insonlar to'g'risida g'uluvga ketganlarida haddilaridan oshganlarida bu solih insonlar eng mashhurlari mana bu besh kishilar edi vaddun suva يغوص يعوق ونسر شرح الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله صالحlar kimlar solihun kalimasi solihning jamidir solih degani yaxshi tuzuk salohiyatli degan ma'noda shariatdagi dindagi ma'nosi esa Allohning va Allohning bandalarining haqqida qoyim bo'lgan kishi ya'ni Allohning haqqiga ham tajovuz qilmagan va qullarning ham haqqiga tajovuz qilmagan kishilardir shular solihlar deyiladi mana bu beshta narsa nima Nuh alayhissalomning qavmi qaysi masalada xatoga tushdi? Butlar to'g'risida xatoga tushdilar. Hazihi asnamun fi qawmi Nuh alayhissalom Bular besh bu 5 ta narsa zikr qilgan Vad, Suva, Yahus, Ya'uq, Nasr. Bular Nuh alayhissalomning qavmini ichida bo'lgan butlardir. Kanu rijalan solihin. Ular solih kishilar edi. Beshalasi ham. Va qad jaa fi sahih al-Buxoriy an ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Endi siz so'rasizki, bu 5 ta butlar aslida 5 ta solih insonlar bo'lganligini qayerdan bildingiz desiz? Haqiqatan ham Buxoriyning sahihida ibn abbas roziyallohu anhudan rivoyat qilinib keldiki ibn abbos aytdi nahu qol hazihi asmau rijalin solihin min qavmi nuhin bular bu beshta ismlar nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan solih kishilarning ismlaridir falamma halaku bu beshta insonlar vafot qilib ketganlarida avha shaytonu ila qavmihim an ansibu ila majalisihim shayton ularning qavmlariga vahiy qildi vasvasa qildiki an ansibu aninsibu aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fihi ansoban o'zlarining o'tiradigan majlislariga har xil nusub ansobu nusubun bular tikka qilib qo'yiladigan narsalar mutlaqo ya'ni toshlar haykallar haykallar qo'yib qo'yishlikni shayton ularga amr qilib vasvasa qildi va shu toshlarni beshta tikka qilib qo'yilgan toshlarni mana shu solihlarning ismlari bilan atab qo'yilar dedi fafaalu ular shaytonning buyrug'ini qildilar vasvasasini tatbiq qildilar o'zlarining majlislariga beshta haykal qo'yishdi bularga keyin mana shu solih insonlarning avliyolarning ismlarini berishdi valam tu'bad lekin bu butlarga ibodat qilinmadi bu haykallarga ibodat qilinmadi hatto iza halaka ulayka hattoki mana shu qavm halok bo'lganda ya'ni shu haykallarni qo'ygan odamlar vafot qilgandan keyin bu nasl o'tgandan keyin va nusiyal ilm va ilm unutilgandan keyin obidat bu toshlar haykallar ibodat qilindi ya'ni bu haykallarga ibodat qila boshladilar mana biz yuqorida aytdik insoniyat tarixida birinchi kufr jamoati nuh alayhissalomning zamonida boshladi va bu kufr jamoatining boshlanib chiqishligi to'g'risida kufr va shirkning odamlar o'rtasida tarqalib g'olib bo'lishligining sababi boshlanishi to'g'risida mana buxoriyda sahih rivoyatlar kelyaptiki surat va haykallar boshqa kitoblarda o'qidilaringiz o'tgan darslarda ham aytilindi va qadrlar masalasi shuning uchun islom qadr to'g'risida rasm to'g'risida haykal to'g'risida juda ehtiyot bo'lishlikka buyuradi rasmlarni va haykallarni harom qilgan harom qilgan harom qilgan insonlarni kufrga olib borganligi uchun bir zamondagilar aytadiki biz haykallarga ibodat qilmayapmizku rasmlarga ibodat qilmayapmiz deydi Sen qilmayapsan Ammo mana Ibn Abbos aytayapti. Ular ham qilmagan edi. Ular o'lib ketgandan keyin ularni zurriyotlari ibodat qila boshladi. Hech qachon kufr shirk bir darajaga kufr shirk bo'lib boshlanmaydi. Oldin yaxshi niyatda boshlanadi. Avliyolarga hurmat, ta'zim, payg'ambarlarga hurmat deb boshlanadi. Lekin shirkka olib boradi. tafsiru fihi Bu tafsirda ishkal bor deyaptilar حيث يقول رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ibn abbos aytyaptilarki bular ya'ni bu besh ism nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan solih kishilarning yaxshi kishilarning ismlaridir deyaptilar وظاهر القرآن أنها قبل نوح lekin qur'onning zohiri esa ular nuh alayhissalomdan oldin bo'lganligini ko'rsatyapti qolallohu taala alloh taolo deydi, mana nuh surasi 21 birinchi oyatda qola nuhun robbi innahum asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا va nuh aytdiki ey robbim albatta ular bu qavmlar menga isyon qilishdi menga qarshi chiqdi va moli va farzandlari faqatgina zararni ziyoda qiladigan kishilarga ergashib ketdi ya'ni moli ko'p bo'lgan bola chaqalari farzandlari ko'p bo'lgan ya'ni tanish bilishlari ko'p bo'lgan odamlarga ergashdi lekin u odamlarning molini ko'pligi bola chaqasi qarindoshlarini ko'pligi jamoatini kattaligi ularga zarar qiladi xolos Zarardan başkansanız ya da kımıydı. Şimdi adamlar gibi geçip ettiler. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Ve cüde ketten mekirle mekir kıldılar. Hile kıldılar. Tevhid'ye karşı, İslam'ya karşı, Muhammed, e, Nuh Aleyhisselam'ın davetiye karşı. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Ve ettiler ki, o'zlaringizning xudolaringizni hiç qachon tark qilmanglar La tazarunna qarang nun ta'kid nuni kelyapti. Hech qachon tark qilmanglar. Hech qanaqasiga xudolaringizni tark qilmanglar. Mahkam ushlab olinglar. Nuhga ishonmanglar. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ود degan mana shu but suva degan yag'us degan yauq va nasr degan butlaringizni la tazarunna qani nun ta'kid hech qanaqasiga tark qilmanglar deyapti bizni zamondagi ham mushriklarga faqat Allohga duo qilinglar faqatgina Allohga sig'ininglar yo Alloh deyglar desangiz bularni gapiga ishonmanglar Bahodir Naqshbandiyni tark qilmanglar mahkam ushlanglar yo balogardan abdul qodir Jiloliyni mahkam ushlanglar ya g'ovsul azam deyaveringlar rasulullohga sig'inaveringlar ya rasululloh deyaveringlar ey payg'ambar deb madad so'raveringlar deyishadi qarang bizni zamonimizdagi shirk keltirib turganlar ham allohdan boshqasiga sig'inib madad so'rayib turganlar ham demak ularni ajdodlari bor ekan nuh alayhissalomning dushmani bo'lgan kofirlar shularga ergashib o'shalardan qolgan merosni talashib yuribdi bular qiyomatgacha bo'ladigan mujodala kurash bu ba'zi insonlar payg'ambarlar yo'lidan ketadi ba'zilar esa payg'ambarlarning dushmanlarini yo'lidan ketadi فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك oyatning zohiri ko'rsatyaptiki nuh alayhissalomning qavmi ularga ibodat qilishardi va nuh alayhissalom ham ularni bu narsadan man qilganlar man qiladilar فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم صالحين كانوا قبل نوح عليه السلام والله أعلم demakki endi oyatni keltirilishligi ibn abbosning zikr qilgan narsasiga dalolat qiladi lekin oyatning zohiri esa bu solih kishilar nuh alayhissalomdan oldin bo'lganligini ko'rsatyapti vallohu alam yana alloh taolo yaxshiroq biluvchiroqdir ya'ni nima demoqchi ibn abbos aytdi ular nuh alayhissalomning qavmidan dedi oyatning zohiri ko'rsatyaptiki bu butlar oldin o'tgan edi bir ishkal bor deyapti aslida bu ishkal emas mana masalan abduqodir jiloniy e, bahovuddin naqshbandiydan gapiraylik mana bahovuddin naqshbandiy buxoriy u kishi buxoroda yashab o'sganlar o'tganlar bahovuddin naqshbandiy bizni qavmimizdan emasmi bizni qavmdan bizdan oldin o'tmaganmi bizdan oldin o'tgan bular ham shunday bu avliyolara Nuh Aleyhisselam'ın kavmidan va oldin o'tgan. Mana shu bilan mana ikkalasi birlashyapti. Bu ixtilofli masala emas bu. Matn va axirur rusuli Muhammadun sallallohu alayhi va sallam. Va rasullarning eng oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan keyin endi qiyomatgacha payg'ambar kelmaydi Yengiden. Ya'ni Isa alayhissalom keladilar u eski payg'ambarligi davom etib Muhammad alayhissalomga ergashgan holatda keladilar. Yengi shariatdan kelmaydilar. Yangi Yengi chiqmaydi. çıkmaydı. Kimi ki qilsa davaksa o kafirdir, ishongan geçen kofir. kafir. huwa kasara suwara haulay solihin va payg'ambarimiz alayhissalom ham o'sha solih kishilarning suratlarini sindirib tashladilar surat ikkita ma'noda keladi rasm degan ma'noda ham haykal degan ma'noda ham keladi payg'ambarimiz alayhissalom kelganlarida ham makkada butlar bor edi ayni nuh alayhissalomni holatidek makka mushriklari avliyolar uchun payg'ambarlar uchun haykallar yasab olishgan payg'ambarimiz alayhissalom shularni sindirib tashladilar alloh taolo payg'ambarimizni qanday insonlarga jo'natdi diqqat qiling shunday insonlarga jo'natdiki ibodat qiladigan payg'ambarimiz alayhissalomning qavmi Quraysh qabilasi arablar Allohga ibodat qilishar edi. biz avomlarga siz hayron qolishadiyu qanday ibodat qiladi ular kofir bo'lsadi haj qilishar edi umra qilishar edi sadaqalar berishar edi hojilarga xizmat qilar edi faqir fuqaroga yordam berishar edi va allohni ko'p zikr qilishar edi ko'p zikr qilar tasbehlari bor edi ko'p zikr qilishar edi payg'ambarimiz alayhissalom shular bilan tortishdilar shular bilan o'rtalarida jang chiqdi shular bilan jang qildilar shularning qonini molini halol dedilar nimaga allohga shirk keltirgani uchun biz nima deb o'ylaydi payg'ambarimizni dushmani bo'lgan makka mushriklari ollohni inkor qilishar edi olloh yo'q deyishar edi yoki ollohni so'kar edi deb o'ylashadi unday emas ular o'zlaricha Allohni yaxshi ko'rishardi o'zlaricha ibodat qilishardi lekin amallarda shirk bor edi e'tiqodlarda shirk bor edi shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom ularga dushman bo'ldilar demak endi bizni zamonimizdagi insonlar ham ko'zini ochsin musulmonman degani allohga ibodat qilyapti turgani haj qilyapti turgani zakot beryapti turgani masjid madrasa quryapti turgani yoki imom bo'lgani ustoz bo'lganligi tolib ilm bo'lganligi uni najot topganligini ko'rsatmaydi jannati ekanligini ko'rsatmaydi e'tiqodiga mahkam bo'lsin ehtiyot bo'lsin aqidasi buzilib qolsa shu amallarni qilgan holatda jahannamga abadiy o'tin bo'lishi mumkin allohga shirk keltirib qo'ymaslik kerak payg'ambarimiz alayhissalomning qavmi ham shunday ibodatlarni qilishar edi ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله lekin ular ba'zi maxluqlarni o'zlari bilan Allohning o'rtasida vosita qilardilar robita qilardilar vasila qilishar edi o'zlarini Allohning o'rtasiga shu haykallarni ruhlarni ya'ni payg'ambarlarning ruhlarini avliyolarning ruhlarini olimlarni farishtalarni vasila qilishar edi o'rtaga qo'yishar edi yaquluna minhum at ila biz bu butlardan talab qilyap turgan, xohlayap turgan narsamiz Alloh taologa yaqinlashishlik deyshadi. Biz bu payg'ambarlarga yaqinlashyapmiz, ya'ni ularning ruhiga, haykallariga, avliyolarga yaqinlashyapmiz ularni haykallariga ruhlariga qabrlariga olimlarni ruhiga qabrlariga yaqinlashyapmiz nimaga bizni ollohga yaqin qilsin deb deyishar ular xudo deyishmas edi ular ular xoliq demas edi bizni ollohga yaqin qilsin deyishar edi qarang bizda hozir musulmonman deb shirk keltiryapti deganlar ham ayni narsani qilishyapti biz abdulqodir jiloniyga yaqin bo'lyapmizki biz allohga yaqin qilsin deb bahodir naqshbandiyga yaqin bo'lyapmiz biz allohga yaqin qilsin deb falonchini qabriga yaqin bo'lyapmiz falonchi avliyo falonchi shahidning ruhiga yaqin bo'lyapmiz ular allohga yaqin biz allohga yaqin qilsin deb deyishadi makka mushriklarni aqidasi ham ayni shu edi shafaatahum indahu va Allohning huzurida ular bizlarni shafaat qilishligini xohlaymiz deyishadi. bizni Bizi zamonimizdagi shirk keltirib turgan musulmonlar ham shunday. Avliyolar shafaat qilmaydimi deydi. Payg'ambarlar, olimlar shafaat qilmaydimi deydi. Qiladi desangiz ha? shafoat qilsin deb bizlarga yaqin bo'lyapmiz deydi. Biz aytamizki, shafoat haq. Lekin shafoat Allohning qo'lida. shafoat qiladigan ham Alloh iznisiz shafoat qila olmaydi. shafoat qilinuvchi ham Allohning iznisiz shafoat qilinmaydi demak shafoatda ham faqatgina allohga muhtojsan mislal malaikati va iso va maryam va unasin g'oyrihi minas solihin ularning ibodat qilgan narsalari nima edi oddiy bir tosh emas edi oddiy bir daraxt emas edi farishtalar iso alayhissalom maryam onamiz va ulardan boshqa solihlardan bo'lgan kishilarga o'xshaganlar edi payg'ambarlar farishtalar solihlar avliyolarning ruhlariga ibodat qilib yaqinlashishlikka harakat qilishardi va natijada shirkka tushardi ular ibodat qilishardi sharh payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarning oxirgisi ekanligining dalili dalilu zalika qavluhu ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ahzob surasi qirqinchi oyatda alloh taolo aytyaptiki muhammad sizlarning kishilaringizdan birortasining dadasi bo'lmadi valakin rasulullohi va xotaman nabiyin lekin muhammad alayhissalom allohning rasuli bo'ldi va butun payg'ambarlarning xotami oxirgisi bo'ldi deyapti ya'ni oyatdan sobit bo'lyapti payg'ambarimiz alayhissalom muhammad alayhissalom Allohning rasulidir va eng oxirgi payg'ambardir fala nabiyya ba'da nabiy muhammadin sallallohu alayhi va sallam. demakki shu oyatga ko'ra payg'ambarimiz muhammad alayhisalomdan keyin hech qanday payg'ambar yo'q kimiki bor desa bo'ladi desa kofir bo'ladi فإنقيل أجر عتل سكي سوار كنسا إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول mana maryamning o'g'li iso alayhissalotu vassalam oxir zamonda tushadilar vaholanki u kishi mana rasul payg'ambar unga nima deysiz payg'ambarimizdan keyin keyin kelyaptiku desangiz haza haqqun biz aytamizki bu haq iso alayhissalomning kelishligi haqdir biz unga iymon keltiramiz iso alayhissalomning kelishligini inkor qilgan kofir bo'ladi mujaddidun lekin iso alayhissalom yangilaguvchi rasul bo'lib kelmaydilar yangi shariat olib keladigan yangi hukm olib keladigan rasul bo'lib kelmaydilar tushmaydilar balyanzilu ala annahu hakimun bi shariati nabiy muhammadin alayhissalotu vassalam balki iso alayhissalom payg'ambarimiz muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm qiladigan holatda tushadilar payg'ambarimizning shariati bilan qur'oni hadis bilan hukm qiladilar qarang modomiki iso alayhissalomiki kelganlarda qur'on hadis bilan hukm qilsa bizni zamondagi nasroniylar nimaga qur'on hadis bilan hukm qilgisi kelmayapti endi musulmonlarni holatini qanchalik bir jirkashligini ko'ringki musulmonlarga nima balo bo'ldi nimaga ular qur'on hadis bilan hukm qilmayapti o'zlari kitoblar yozib chiqib bizni kitoblarimiz bor biz o'zimizni kitoblarimizga amal qilamiz o'zimizni qonunlarimiz bor deyishyapti لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره chunki iso alayhissalom va u kishidan boshqa butun payg'ambarlarning zimmasidagi vojib muhammad alayhissalomga iymon keltirishlikdir butun payg'ambarlarga farzki muhammad alayhissalomga iymon keltirishsin payg'ambarligiga va muhammad alayhissalomga ergashsin va muhammad alayhissalomga yordam bersin butun payg'ambarlarga farz qilingan narsa shu nima degani bu butun payg'ambarlar muhammad alayhissalomga iymon keltirishi ergashishi yordam berishi farz bo'lsa demak o'sha payg'ambarlarga ummatlikni da'vo qilyapti turgan kishilarga ham farzdir yahudiylar muso alayhissalomning ummatiman desa muhammad alayhissalomga iymon keltirishi ergashishi yordam berishi farz nasroniylar muso alayhissalomga ergashganmiz u kuni ummatimiz deb turgan bo'lsa ular payg'ambarimiz alayhissalomga muhammad alayhissalomga iymon keltirishi ergashishi va yordam berishi farz butun ummatlarning masalasi shunday butun ummatlar baribir qaysidir payg'ambarga bog'lanishadi va ularning bizni payg'ambarlarimiz avliyolarimiz degan kishilar esa bizni payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga iymon keltirishligi farz edi siz buni qayerdan bilyapsiz qanday qilib payg'ambarimizdan oldin o'tgan payg'ambar keyin keladigan payg'ambar muhammad alayhissalomga iymon keltiradi desangiz bizni qur'ondan dalilimiz bor mana oli imron surasi sakson birinchi oyatda alloh taolo aytyapti وَاِذْ اَخَزَ اللّٰهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّينَ Esla, o'shanda Alloh Taala butun payg'ambarlarning misoqini oldi. Qattiq ahdi paymonini oldi. Qarang, butun payg'ambarlar Alloh Taolaga ahdi paymon beryapti. Payg'ambarlar Alloh Taolaga oddiy bir so'z bersa, albatta shuni bajaradilar. Endi misoq, qattiq ahdi paymon bo'lgandan keyin xilof bo'lishligi mumkin emas, mumkin emas. alloh taolo nima deyapti sizlarga men kitob va hikmat keltirganimda keyin sizlar bilan birga bo'lgan narsani tasdiq qiluvchi rasul sizlarga kelganda bu rasuldan maqsad muhammad alayhissalom ey butun payg'ambarlar sizlarni tasdiq qiluvchi rasul kelganda la tu'minun bihi albatta albatta unga iymon keltirasizlar ana lom qasam bo'lyapti qasamki keyin nun takid kelyapti albatta unga iymon keltirasizlar va qasamki albatta unga yordam berasizlar deyapti qur'onda kelyapti bu butun payg'ambarlarga aytyapti alloh taolo قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري alloh taolo bu buyruqni bergani o'zi kifoya qiladi payg'ambarlarga lekin bizni yaxshilab tushunib olsin va bu masala muhammad alayhissalomga iymon keltirib u kishiga ergashishlik qanchalik muhim masalaligini hamma bilib olsin deb alloh taolo buyruqdan keyin aytyaptiki iqror qildilaringizmi qabul qildilaringizmi bo'yin sundilaringizmi deyapti payg'ambarlar albatta iqror qilishadi albatta bo'yin sunishadi va shu narsaga mening ahdimni oldilaringizmi isriy ahdi degan shu narsaga ahoztum oldilaringizmi meni ahdimni meni qo'ygan hukmimni qonunimni oldilaringizmi qolu aqrorna butun payg'ambarlar aytdiki iqror qildik qabul qildik e'tirof qildik bo'yinsundik deyishdi qola fashhadu va ana ma'akum minashahidin shunda alloh taolo aytdiki guvoh bo'linglar ey payg'ambarlar guvoh bo'linglar men ham sizlar birga guvohlardanman dedi qarang mana shu oyatlarni insonlarni hammasiga yetkazishlik kerak ey insonlar ko'zlaringizni ochinglar nimaga sizlar muhammad alayhissalomga iymon keltirmayapsizlar robbul alamin mana bu xabarlarni beryapti xabarlaringiz bormi sizlarni kazzob mullalaringiz domlalaringiz aytmayapti sizlarga muhammad alayhissalomni xuddi o'tgan payg'ambarlarning dushmani deb ko'rsatishyapti xuddi bizni zamonimizdagi mullalar ya'ni musulmonman degan mullalar qur'oni hadisdan gapirgan olimlarni ular qur'oni hadisni dushmanlari payg'ambarni dushmanlari avliyolarni dushmanlari deb insonlarni qo'rqityapti turgandek kofirlarning mullalari ham o'zlarining millatlarini muhammad alayhissalomdan ayni shaklda qo'rqitishadi وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم va bu oyatda kelgan payg'ambarlar bilan birga bo'lgan narsani ularning dinini kitobini tasdiq qiluvchi rasul esa O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kema sahha zalika an sahabiyil celil İbn Abbas radıyallahu anhuma ve gayrihi. Yani bu tafsir büyük sahabi İbn Abbas ve ondan başka sahabelerden sahih bulup sabit bulgaladik. Sahabelerden sahih deliller var. Yani malum bu. payg'ambarimiz alayhissalom butlarni sindirdilar ay anna nabiy sollallohu alayhi vasallam kasara suvaral asnami payg'ambarimiz alayhissalom butlarning suratlarini sindirib tashladilar bu voqea qachon bo'ldi fath kunida makka fath bo'lgan kuni kabaga kirganlarida butlarni sindirib tashladilar فوجد حولها وفيها ثلاثمائة وستين صنما نعوذ بالله الله saqlasin zulmni qarang payg'ambarimiz alayhissalom kabaga borganlarida kabaning atrofida va ichida 360 ta butni ko'rdilar vajida topdi deganiyu ko'rdilar qarasalar kabaning ichida va atrofida 360 ta but bor edi zulmni qarang kattaligini ollohni uyini butlar bilan to'ldirib tashlashibdi botil xudolardan to'ldirib tashlashibdi qiblani butlar bilan to'ldirib tashlashibdi shirkka beparvolik qilsa shu holatga olib boradi ehtiyot bo'lishlik kerak shuning uchun shariat nihoyatda qattiq bo'lmasa mana ko'p aytilindi makkadagi arablar aslida ibrohim alayhissalomning dinida edi o'zlar ismoil alayhissalom bilan birga katta bo'ldilar ismoil alayhissalomning dinida edi ikkita katta payg'ambarga ergashgan bir millat edi ammo borib borib borib borib avliyolarga sig'inib solihlarga sig'inib payg'ambarlarga sig'inib farishtalarga sig'inib shunday darajaga bordiki abu jahl abu lahab darajalariga borishdi islomning ashaddiy dushmani bo'lib qolishdi shuning uchun shirkdan ehtiyot bo'lishlik kerak shuncha ibodat qilgan kishilar 360 ta pul qo'yib olishadi. Va ja'ala yat'anuha alayhi bil harbati. Peygamberimiz alayhissalom bu butlarni harbe qisqagina bir nayza. Qisqagina nayzalari bor edi qo'llarida. Shu nayza bilan turta boshladilar. Uryaptilar. Nayza yaptılar, yıktı yaptılar. itarib yuboryapti yiqitib yuboryapti sindirib tashlayaptilar va payg'ambarimiz alayhissalom isro surasi sakson birinchi oyatdagi so'zni tilovat qilgan holatlarida shu oyatni tilovat qilib butlarni sindiryaptilar va qul jaal haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa va ayt ey muhammad alayhissalom haq keldi va botil ketdi botil yo'qoldi albatta botil ketuvchi bo'lgan edi yo'qoluvchi bo'lgan edi demak siz ham dunyoni qayeridadir biror butni yo'qotsangiz biror rasmni yo'qotsangiz ibodat qilinyap turgan qabrni yo'qotsangiz yoki eski holatiga keltirib insonlarni shu qabrga ibodat qilishini to'xtatsangiz payg'ambarimizni shu sunnatini mana shu vazifasini shu farz amalini bajargan bo'lasiz o'shandan keyin siz ham payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatiga muvofiq mana shu oyatni o'qing va qul jaal haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa أي أن الله بعث رسوله محمدا عليه الصلاة ila إلى قوم ya'ni alloh subhanahu va taolo o'zining rasuli muhammad alayhissalomni o'zlaricha allohga ibodat qiladigan qavmlarga jo'natdi allohni borligini inkor qiladigan biz allohni borligini qabul qilamizu lekin ibodat qilmaymiz degan insonlarga jo'natmadi allohga ibodat qiladigan kishilarga jo'natdi lekin ularning ibodati botil ibodatdir anzalallohu biha min sultonin ularda bu ibodatlariga alloh taolo hech qanday hujjat tushirgani yo'q ular o'zlaricha sadaqa berishar edi va yaxshi ishlardan juda ko'pini qilishar edi lekin bu solih amallari zohiran go'zal bo'lgan amallar hech qaysini ularga foyda bermas edi manfaat bermas edi chunki ular kofir edilar allohga shirk keltirishadi mushrik edi ular ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما وهؤلاء غير مسلمين va alloh taologa yaqin bo'lishlikning shartlaridandir allohga yaqin bo'luvchi inson muslim bo'lishligi islomda bo'lishligi buning shartlaridandir va bular esa muslim emaslar bular mushrik edi ay أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى Yani müşrikler bu butlarga ibodat qilishardi nimaga? Zulfa degani qurba degani. Yaqin bo'lgan Allohga yana ham yaqinlashlik uchun. Qarang. Ular Alloh taoloni haqiqatan uzoq deishmas edi. Yaqinligini bilishardi. Qarang, zulfa degani yaqin degani, qurba degani. yaqin bo'lgan Allohga yanayam yaqin bo'lishlik uchun deyishadi biz to'g'ridan to'g'ri Allohga yaqin bo'lolmaymiz deyishardi biz zamonimizdagi mushrik musulmonlarga o'xshab va ular shu butlar haykallarini Allohdan boshqa narsa ekanligi va Allohdan past ekanligini iqror qilishar edi aytishadiki bular Allohga muhtoj deyishadi albattaki bular Allohdek emas bular alloh taoloni qudrati quvvati mulki bularnikidan ko'ra katta deyishardi va yana bilishardiki iqror qilishardiki bu butlar ularga foyda zarar bermaydi va gumon qilishardiki bu butlar bu solih insonlarga va payg'ambarlarga farishtalarga avliyolarga atab qurilgan haykallar ular uchun ollohning huzurida shafoatchilar deb o'ylashar edi bular bizni shafoatchilarimiz bizni shafoat qilishadi deyishar edi shafoatning asli islomda bor lekin bular noto'g'ri tushunib olishyapti lekin bu shafoat botil shafoatdir la tanfau ashabaha o'zining egalariga manfaat bermaydi bu shafoatning foydasi yo'q liannalloh azza va jalla yaqul chunki alloh taolo muddasir surasi 48 oyatda aytadiki fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ularga mushriklarga kofirlarga shafoatchilarning shafoatlari manfaat bermaydi deydi alloh taolo kofirlarga mushriklarga shafoat foyda qilmaydi وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم buni sababi shuki chunki alloh taolo bu mushriklarga shirk qilishliklariga rozi bo'lmaydi mushriklarning shirkiga rozi emas shuning uchun payg'ambarlar avliyolar solihlar ularni shafoat qilishiga izn berishi ham mumkin emas alloh rozi emasku ulardan Alloh azab qilgan egarda zulmni qildi ular inna shirkala zulmun azim shuning uchun ularni hech kim shafoat qilmaydi lannahu la shafa'ata illa liman irtadahu Allohu azza va jalla chunki hech kimga shafoat yo'q lekin faqatgina Alloh azza va jalla rozi bo'lgan kishigagina shafoat bor payg'ambarlar avliyolar qiyomat kunida o'zi xohlagan kishini shafoat qilmaydi Allah izin bergan Allah ko'rsatgan kishilar shafoat qiladi Wallahu la yardo li ibadihi al kufra alloh taolo qullariga kufr keltirishlariga rozi bo'lmaydi hech qachon vala yuhibbul fasada alloh taolo fasodni yaxshi ko'rmaydi فتعلق فتعلق المشركين بآلي آلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله mana mushrik demakki mushriklarning o'zlarining xudolariga bog'lanib olishliklari robita qilishliklari taalluq qilishliklari va yunus surasi o'n sakkizinchi oyatda kelgandek aytishliklari ibodat qilishliklari ya'ni bular bizlarning shafoatchilarimizdir Allohning huzurida deb turgan gaplari taalluqun batilun botil bir bog'lanishdir botil bu g'oyru nafi'in va manfaat beruvchi emas foyda bermaydi bu bal haza la yaziduhu min Allohi ta'ala illa bu'dan balki ularning bu aqidasi alloh taolodan uzoqlikni ziyoda qiladi xolos borgan sari allohdan uzoq bo'lib ketaveradi ular chunki shirk keltirishyapti al'anal mushrikin yarjuna shafa'at asnamihim biwasilatin batilatin Va mushriklar mana o'zlarining butlarini shafoatini umid qiladilar botil vasila bilan. Va hiya ibadatu hadil asnam. botil vasila nima shu butlarga ibodat qilishlik shu butlarni rozi qilamiz bu butlar bizdan rozi bo'lsa ular bizga Allohni rizosini olib berishadi chunki ular bizdan ko'ra Allohga yaqin deyishar edi butun mushriklarning aqidasi shu وهذا من جهلهم وسفههم bu ularni johilligidandir va ahmoqligidandir أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا ya'ni ularga Allohdan uzoqlikni ziyoda qiladigan narsa bilangina Allohga yaqinlashishga harakat qilishliklari ularni johilligi va ahmoqligidandir. Ya'ni insonni Allohdan uzoq qiladigan narsa bilan qanday qilishing Allohga yaqin bo'lishi mumkin? allohga yaqin qiladigan narsa tavhiddir iymondir islomdir faqatgina allohga ibodat qilishlik sen allohdan boshqasiga sig'in allohdan boshqasidan madad so'ra va alloh taologa yaqin bo'lyapman deb